บุ๊กทู หกสิบสาม sześćdziesiąt trzy, sześćdziesiąt trzy, การตั้งคำถามสอง zadawanie pytań dwa, zadawanie pytań dwa, ดิฉันมีงานอดิเรก mam hobby, mam hobby, ดิฉันเล่นเทนนิส gram w tenisa, gram w tenisa, สนามเทนนิสอยู่ที่ไหนคะ gdzie jest kort tenisowy, gdzie jest kort tenisowy, คุณมีงานอดิเรกไหม masz jakieś hobby, masz jakieś hobby, ดิฉันเล่นฟุตบอล gram w piłkę nożną, gram w piłkę nożną, สนามฟุตบอลอยู่ที่ไหนคะ gdzie jest boisko do piłki nożnej, gdzie jest boisko do piłki nożnej, ดิฉันเจ็บแขน boli mnie ramię, boli mnie ramię, ดิฉันเจ็บเท้าและมือด้วย bolą mnie też stopa i dłoń, bolą mnie też stopa i dłoń, มีคุณหมออยู่ไหมคะ gdzie jest lekarz, gdzie jest lekarz, ดิฉันมีรถ mam samochód, mam samochód, ดิฉันมีจักรยานยนต์ด้วย Mam też motocykl. Mam też motocykl. ดิฉันจะจอดรถได้ที่ไหนคะ Gdzie jest parking? Gdzie jest parking? ดิฉันมีเสื้อสเวตเตอร์ Mam sweter. Mam sweter. ดิฉันมีเสื้อแจ็คเก็ตและกางเกงยีนด้วย Mam także kurtkę i dżinsy. Mam także kurtkę i dżinsy. เครื่องซักผ้าอยู่ที่ไหนคะ Gdzie jest pralka? Gdzie jest pralka? ดิฉันมีจาน Mam talerz. Mam talerz. ดิฉันมีมีด ซ่อม และช้อน mam nóż, widelec i łyżkę, mam nóż, widelec i łyżkę, เกลือและพริกไทยอยู่ไหนคะ gdzie są sól i pieprz, gdzie są sól i pieprz,